Matthäus hoofdstuk 24 Toen Jezus van die tempel af weggaan, het sy disciples nader gekom en sy aandag op die tempelgebouwe gevestig. Maar hy antwoord hulle, Julle sien al hierdie dinge? Dit verzeker ik julle. Hier zal niet één klip op die ander blij nie. Alles zal afgebreek worden. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?" Jesus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê: "Ek is die Christus." En hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op. Moenie verskrik word nie. Dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne. Die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om sy goed uit die huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met die wat nog kleinkindertjies het bid dat julle nie in die winter of op 'n Sabbatdag hoef te vlug nie. Want in daardie tyd sal daar so groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef het nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy. Moet julle dit nie glo nie. Daar sal valse Christusse en valse profete na vore kom. En hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk. Ek het dit vir julle vooruitgesê. En as die mense vir julle sê, kyk, Hy is in die woestyn. Moet julle nie daarheen gaan nie. Of as hulle sê hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitstaan en die hele ligruim tot in die weste verlig waar die aas ook al lê. Daar sal die aasvoëls bymekaar kom. Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn. En al die volke van die aarde sal verslaaw wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weer klink en hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die vier windstreke van elke uithoek van die aarde af. Leer dit van die vrye boom as voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is voor die deur. Dit verseker ek julle. Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie totdat die sonvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die seun van die mens. Dan sal twee mense op die land werk. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal by die meelkoring maal. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit. As die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuis kom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink: "My eienaar bly lank weg dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.